Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 28, 814 Sa makabilang buhay, si Blessed Charlemagne, ang hari ng Prangko, sa edad na 71. Siya ay kinilala ng mapalaya ang Roma mula sa pagmamalupit ni Barbosa at maibalik ang tunay na pamunuan ng simbahan. Si Blessed Charlemagne ay kinikilala bilang ama ng Pransya, Alemanya at Europa. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.